صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat wallafar abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari farahimullahu ta'ala yau muna juma'a talatin ga watan rabi'u awwal litinin talatin ga watan rabi'u awwal shekara ta 1442 bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina ya zo daidai da 16 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya idan ba manta ba makon da ya gabata muna karamin je karshen babi wanda ya magana akan kan zukira inda nabi sallallahu alaihi wasallam falon a laifi babu da ya magana akan mutunan da aka ambaci allah aka ambaci sunan manzan allah sallallahu alaihi wasallam amma bai masa salati ba wannan babu ya mana magana a kan matsayinsa da kuma irin laifin da ya aikata to a wancan makon na yi bayani cewa abinda ya tabbata na siga na salatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzala ya karantar da sigogi kamar guda bakwai to da ne alwashin cewa idan allah ya kawo mu yau za mu karanta waɗannan sigogi na salatin manzan allah sallallahu alaihi wasallam to allah bai nufa ba amma insha Allah ta'ala sati mai zuwa da yarda ubangiji za mu kokari mu ga cewa mun zo da sigogin idan mu su saboda fa'idantuwa ta yadda za mu san lafuzza na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya koyar da kansa kuma yadda za mu dinga raya su dukkaninsu ta hanyar yi wa manzon Allah salati da su to a yau insha Allah ta'ala za mu tashi babi na 282 babu du'a'in rajuli alaman zalamaku babin da zai karantar da mu addu'ar mutum idan an zalunce sa mana ya halatta idan an zalunci mutum ya yi ma wanda ya zalunce shi addu'a ko bai halatta ba wannan babu zai ba mu wannan ansa babu du'a'ir rajuli ala man zalamahu babin da zai karantar da mu hukuncin mutunan da yi addu'a ga wanda ya zalunce sa ga wanda ya zalunce shi shi zalunci mun mutu babu sa a can baya kuma mun yi bayanin cewa galibi zalunci yakan shiga ɓangarori guda uku ko dai ya shiga jini a zalunci mutum a jininsa a zubar masa da jini a kashe shi ko a raunata shi ko kuma ya shiga dukiya a zalunci mutum a dukiyarsa a sace mai dukiya a kwace masa dukiya wani nau'i ne na zalunci amma na dukiya ko kuma ya shiga al'irin mutunci Aima wani ƙarya zalunci Aima wani hasada zalunci Aima gulmarsa zalunci Aima sa masa ƙazafi zalunci to idan ya zamanto an zalunci mutum ta wani gefe daga cikin waɗannan gefa guda uku ya halatta wannan mutumin ya buɗe bakinsa ya yi addu'a a kan wanda ya zalunce shi ko bai halatta ba shi ne abinda wannan babi wanda limamin bukhari zai karantar da mu a cikin wannan babi ƙarin bukhari rahimahullahu ta'ala babu du'a'in rajula alaman zalamahu babin addu'ar mutum ga wanda ya zalunce sa ƙarin bukhari haddasa nan hassan ibn rabi ƙala haddasa ibn idrisa الليس عن محارب ابن بثار عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما واجعلهما الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثاري wannan hadisin an karɓo shi daga jabir ibn abdullah allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda jabiru ɗan abdullahi yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana addu'a da wannan lafizza yana cewa Allahumma aslih ni sam'i wa basu ya Allah ka gyarta jina da ganina waj'alhum na minni ka sanya su zama masu gado na me yake nufi da su zama masu gado na yana nufin ka bar ni da jina da ganina har in mutu shi ne ma'anar waj'alhum na minni kada a ɗauke mutum ganinsa ko a ɗauke masa jinsa manzala yana roƙon wannan aslih li sam'i wa basri ka bani lafiyar ji da lafiyar gani ka bani ji mai amfani ka bani gani mai amfani shine ma'anar aslih li sam'i wa basri sai ya ce waj'alhuma alwarithina minni ka sanya su zama masu gado na ma'anar masu gado na shi ne in mutu da gani na in mutu da ji na ya zamanto na mutu na bar su wansurni alaman zalamani ka kuma taimake ni alaman zalamani akan mutunan da ya zalunce ni kaga shine muhammad shahid wa arini minhu sa'ali ya Allah ka nuna mani daukar fansa ta akan shi shine a daukar fansa ka nuna mani lokacin da zan ɗauki fansa a kansa ya zamanto na rama daidai da zaluncin da ya mani domin dama shi zalunci idan aka zalunci mutum to musulunci ya ba shi zaɓi in ma dai haƙuri ya yake shi aka fi so kuma wa musulunci ya ba shi dama yana iya ɗaukar matakin ramuwa amma ramuwar an sanya mata ƙaidi ƙaidin shi ne ya rama daidai da yadda aka zalunce shi kada shi ma ya wuce iyaka wajen mai da zaluncin da aka yi masa to wannan rama zalunci shi ne asari shi ne tsari mana idan ban yi haƙuri ba to ya ubangiji ka nuna min lokacin da zan yi ramuwar gayya ko fansa a kan shi to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji jabir ɗan abdullahi ya kasance yana wannan addu'a ya kasance yana wannan addu'a wannan hadisin hadisi ne ingantacce muhammad nasiruddin albani rahimullahu ta'ala ya inganta shi a sahihul adabin mufrad shi. قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم متئني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على أدوي وأرني منه ثأري a wannan ruwayar abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa allahumma matti'ini bi sam'i wa basiri ya allah ka jiyar da ni daɗi da ganina da kuma jina waj'alhum alwaritha minni ka sanya su zama masu gado na wansurni ala aduwi ka taimake ni akan maƙiyina wa arini min husari ka nuna mani lokacin daukar fansa a kansa ka nuna mani lokacin da zan samu nasarar daukar fansa a kan shi wannan hadisin lafazinsa ya so ya zo ɗaya da wancan sai dai 'yan canje-canjen da aka samu a wannan ruwayar allahumma matini da san iwa basiri sannan ya ce wansurni ala aduwi ta kuma ruwayar sama wansurni ala man zalamani wannan ruwaya ta biyu imamu turmizi ya fitar da ita haka limamul bazzar da hakim har ma hakim ya ce sahihun ala sharɗi musulmi sannan nasu biyan albani rahimullahu ta'ala ya inganta wannan ruwayar ita ba na'am قال البخاري حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا مروان ابن معاوية قال حدثنا سعد ابن طارق ابن عش ابن عشر الأشجعي قال حدثني أبي قال كنا نبدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيء الرجل وتجيء المرأة fa ya ƙulu ya rasulallahi kaifa ƙulu idha sallaitu fa ya ƙulu ƙulillahun magfirli warhamni wahdini warzuƙuni faƙad jama'an laka duniyaka wa akhirataka hadisinmu na gaba hadisi ne wanda aka samo daga ɗari ibn ashyam al-ashjari ta'ala ya ce haddasa ni abi mahaifina ya ba ni labari mahaifinsa shi ne ɗarik ibn ashiyar shi ne mahaifinsa malaman sira suna cewa iktulifa fi kaunihi sahabiyan wa hadis ubayyinu dalilun ala kaunihi sahabiyan lam yarwi anhu illa ibn husat shi ɗarik ibn ashe an yi saɓani sahabi ne ko tabi to amma sai malamai suka ce wannan hadisin ai nuna mana sahabi ne domin dama daga cikin hanyoyin da ake gane sahabi ya roto hadisi ya ce daga manzan Allah sannan wannan sahabi ɗarik ibn ashe babu wani mutum wanda ya karatu a wurinsa na hadisi har ya roto shi in ba ɗansa ba ɗansa ne kawai yau ruwaya daga wurinsa to yake cewa daga ɗansa sa'ad ibn ɗarik ibn ashyam al'ashjai ƙa'ala ya ce haddasa ni abi babana ya bani labari muka ce babansa huwa ɗarik ibn ashiyar. ya ce kuna na biyu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yin sammako zuwa manzan Allah zuwa wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nabdu muna yin sammako algudu suka ce bayan fita alfijir zuwa fita rana wannan lokacin shi ake ce ma algudu da alfijir ya keto to daga nan har zuwa fitowar rana cikin algudu ya ake ciki to yi eh, suna yin sammako su tafi wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ya ji rajulu wani mutum zai zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata ji'ul mar'atu hadda mata ma su kan je wajen manzan Allah faya kulu in sun je suna tambayar manzan Allah suna cewa ya rasu rasulullahi ya manzan Allah kaifa aqulu idan sallaitu ya zan ce idan na yi sallah ma'ana ya zan yi addu'a wace addu'a zan ce idan sallaitu idan na yi sallah waya ƙulu sai manzan Allah ya ce musu abinda za ka ce Allahumma gafirli warhamni wahdini warzuquni faqad jama'ana faqad jama'ana laka dunyaka wa akhiratuka yace idan ka tashin addu'a ga abinda za ka ce ka ce Allahumma gafirli ya Allah kai mun gafara warhamni ka yi man rahama wahdini ka shiryar da ni warzuquni ka azurta ni manzala ce faqad jama'a faqad jama'a laka wa cika. a cikin wannan addu'ar an hada ma duniyarka da lahirarka gafara rahama shiriya wannan din lahira ne ko warzuquni wa azurta ne a nan duniya ke nan wanda aka azurta a duniya kuma me yake bukata an masa komai a rahama kuma duniya da lahira lafiya rahama ce kaga tashi da su zaman lafiya rahama ne ga sunan manzala ce idan aka baka waɗannan abubuwan an hada maka duniya da lahira kaga tana daga cikin addu'o'i wanda ake bayan sallah kenan idan an ƙara sallah kamar da za mu ƙara gani a cin gaba قال البخاري حدثنا علي قال حدثنا سليمان ابن حيان قال حدثنا أبو مالك قال سمعت أبي ولم يذكر إذا سليت shi ma ya ce ya ji mabansa yana faɗa amma shi bai ce in an yi sallah ba na addu'a ce mutlaka ba a kayyade ta da wani lokaci ba wata ba'ahu abdul wahidi wa yazid ibn harun da abdulwahid da yazid ibn harun sun masa mutaba sun bi shi a cikin wannan lafazi sun bi shi a cikin wannan lafazi wannan hadisi ne ingantacce muhammad jin albani rahimullahu ta'ala ya inganta shi da farkon ma ruwaya farko tana cikin sayo muslim ma muslim ya rawaito ta da ibn kuzaima da imam dabarani a littafinsa al-kabir sannan albani ma ya yi muwafaka wajen inganta ta tare da su a littafin littafinsa sahihu al'adabin mufran nashi wannan addu'a ta ƙarshe malamai suka ce addu'ar da ke ciki ko hadisin bai yi muwafaƙa da babin da ake magana ba domin abinda bukhari ya ce mana a babin du'a'ur rajuli alaman zalamaku addu'ar mutum kan wanda ya zalunce shi to kaga nan ce na kai addu'a kan wanda aka zalunce Allahumma gafirli warhamni wahdini warzuqni ka gaba magana addu'a kan wanda aka zalunta to shi sanya malamai da suka zo sharhi suka ce wannan hadisin la ya ta'allaka bil bai da alaka da ba kuma irin wannan tana ya kutsowa ya bukari ya rubuta shi bai ankara ba tana ya rubuta shi kuma da wata manufa ta shi Allahu a'lam amma dai malamai suka yi bayanin cewa bai da alaka da babu so ba maganar babi ne ya sanya ya kawo shi ba in ma yana sanar ya kawo shi to akwai dalili wanda ya kawo shi wala Allah da cikin isnadin ko wani abu kamar haka ne Allahu a'lam babu man da'a bi babin wanda ya addu'a Allah ya ba shi tsawon rayuwa ya halatta ko bai halatta ba mutum ya roƙi Allah ya ba shi rayuwa mai tsawo ya yi shekara ɗari. da yi shekara 120 ko wani abu kamar haka bukari haddasa na kucai ba na haddasa na kucai ba ƙarar haddasa na lais an yazid ibn abi habibin an abin hassan maula umar kaisin ibn nati an umi kaisin annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha ma qalat qala umruha wala na'lamu imra'atan umirat ma umirat an karbo wannan hadisin daga ummu qais ita ummu qaisin ukti ukasha ibn mihsan al-asadi akwai wani sahabi nan ukasha wanda wata rana manzan Allah ya ce mutum dubu saba'in za a shiga aljanna ba hisabi ba a zaba a al'ummata sai daga hannu shi ya rasu da lahi ud'ullaha an ya ji alani fiye ka roƙa mun Allah ya sanya ni cikinsu wanda Allah ya ce an ta minhu kana cikinsu sai wani ya ce shi ma a suka shi ya ce a sabaka ka biha ukasha ukasha ya riga ka to wannan umu kaisin yar uwarsa ce sunanta shi ne sunanta amma ana mata alkunya da umu kaisin an ce ta musulunta tun ana maka wa baya at wa hajjara ta baya ga manzon Allah sannan kuma ta yi hijira tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tare da ɗanɗanta suka yi hijira to wannan mata umu ƙaisi ƙala da ha ma ci, ɗala umuru ha wala na alamu imratun umirat ma umirat manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi magana da ƙala ah, da ha ma ci, ɗala umuru ha manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ma ƙalat ce sai ce ɗala umurha allah ya sa rayuwata ta tsayo to sai marocin hadisi ya ce wala na alama mu dai a madina ba san wata mata ba umirat ma ummirat wadda ta yi tsawon rayuwa kamar wannan mata ummu Ka ga albarkacin waccan addu'a wadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya mata mun gane a shi kenan ya halatta mutum ya roƙa ma wani allah ya sa wa da rayuwarsa ce sau ko kuma ya halatta ya roƙa ma kansa kamar yadda za mu gani wannan hadisin na ummu kaisin hadisi ne hasan hadisi ne hasan albani ya hasana shi asaiwul adabin mufrat kare bukari haddasa arimun kare haddasa na sa'id ibnu zaidi an sinani kare haddasa na anasu kare kare na biyu sallallahu alaihi wasallama ya dukulu alaina ahalar bait fada kala yawon fada alana faƙarar ummu sulaimin kuwaidu muka ala ta da ulahu ƙala allahumma akfir malahu wa waladahu wa aqil hayatahu wa ghfir lahu fada alihi sanasi fada fantu mi'atan wa salasatan wa inna thamarati la tud'imu fi sanati marratayn wa qalat hayati hatta istahaytu minan nasi wa arjun magfirata wannan hadisin an karɓo shi daga abdurrahman afwan an karɓo shi daga anas ɗan malik an karɓo shi daga sinani ƙala haddasa na anasu daga anas yana anas ɗan malik khadimin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ƙala ya ce kanan da biyu sallallahu alaihi wasallama ya dukula alaina ahalal baiti manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shigowa wurinmu ahalal baiti cikin gidan manzan allah ke na yake nufi kaga wannan yawon iyalan manzan allah matansa min ahalal baiti suna daga cikin yan gidansa suna da a cikin ahalal baiti fada kala yawman fada alana wata rana sai ya shigo sai ya addu'a yi ma gidan yan gidan addu'a gaba ɗaya faqalat ummu musulmi sai musulmi sulaimi afwan yadkhulu alaina qala an ce ƙala kanin da biyu sallallahu alaihi wasallama yadkhulu alaina manzan Allah ya kasance yana shigowa wurinmu gidan sa'anis anas ake nufi hannun baiti ce mu gidanmu gidan su anas suke shiga kuma shi anas ɗan malik mahaifiyarsa ita ce un musulmi babansa shi malik ɗin bai musulunta ba su mutanen madina ne da manzan allah ya hijira sai shi baban anas malik ɗin sai ya ce shi bai iya zama madina tun da manzan allah ya ce ce wannan mutuna an ce ma zai hana shan giya cito shi to bai iya zama garin da ba a shan giya sai ya nada kayansa sai ya bar garin ita mahaifiyar anas matan shi kenan sai ba ta bi shi ba ita sai ta tsaya ta karɓi musulunci da ɗanɗanta anas to da ya tafi akwai abu ɗanha al'amsari sai ya zo yana neman ta da aure a lokacin shi kuma bai musulunta ba sai ta ce a ita ba za ta auri wanda ba musulmi ba ya nuna mata kudi in kudi kike so ko nawa ne zan iya biya sadaki ta ce ba wannan ne gabana ba ni in ma za ka musulunta ba ma sai ka ba da kudi ba musuluncinka yana iya zama sadaki sai yin karba to ina zan je ta ce tafi wajen manzan Allah sai je wajen manzan Allah sai ya musulunta da ya musulunta sai aka ɗora musu aure da un musulmi ita un musulmi sai ta ɗauki anas ɗan malik sai ta kai wa manzan allah ta ce ya rasulullahi da ɗan ɗana nan in ka da ya zo gidanka ya dinga yi maka hidima to sai manzan allah ya yadda sai ya zamanto da gari ya waye anas sai tafi gidan manzan allah yana can gidan bai dawo gidan sai dare ya yana yan aikace-aikace cikin gidan manzan allah to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin karancinsa yakan je ziyara gidajen sahabbansa to ne ana Anas yake cewa manzan Allah yana shiga gidansu yana yawan zuwa gidansa Anas wani lokaci in yaje sai ya musu sallah a shimfi da tabarmi sai ya sallah a gidan sahabbai suna son manzan Allah ya zo gidansa ya sallah idan ya sallah wurin da ya hau din nan ya sallah to sai su riƙe wurin wurin sallah sai su dinga zuwa wurin suna yin sallah to shi ne nan ala suke ba mu labari cewa kana kaga kana tufidul istimrar tana nuna dogewar aiki za Allah yana yawan zuwa gidansu ya dukula alaina yana shigowa wurin mu ahlal baiti ya ce mu 'yan gidanmu nan ahalul baiti ba yana nufin ahalul baiti na gidan manzan Allah ba yana nufin gidansu su anas fada kala yawman fada alana sai ce wata rana sai manzan Allah ya shigo fada alana sai mana addu'a wannan addu'a ce ga 'yan gidan baki daya faƙarar un musulmin sai un musulmin mahaifiyarsu kenan ko sai ta ce kuwaili muka alata da ulahu ya manzan Allah ga ɗan ƙaramin mai ma hidima ɗin nan kuwaili muka tasgiri ne na khadim ya ce ga ɗan ƙaramin mai maka aiki nan ala ta da'ulahu ba za ka yi masa addu'a manzan Allah ba kala sai manzan Allah ya ce Allahumma akfir malahu ya Allah ka yawaita dukiyarsa waɗin hayatahu ka tsawaita rayuwarsa waɗin lahu ka yi masa gafara ya ce fada ali bisa nasir anas ya ce manzan allah ya mun addu'a da abubuwa guda uku ya yi masa addu'a allah ya bashi dukiya mai yawa ya bashi ya'ya mai yawa ya gafarta masa kaga abu uku kenan ko anas ya ce fada fantu mai atan wa salasatan ba an ce allah ba shi wa yaya ba ya ce to yayansa wanda suka mutu uku. kaga ya sun yawa kenan ya ce ayansa 103 suka mutu mun gane to wannan cewa ya yansa 103 suka mutu an ce lokaci guda ne suka mutu akwai lokacin da aka yi wata annoba ana ce mata da'un aljarif a shekara ta 96 bayan hijira halaka bihi fi salasati ayyamin 70 alfan cikin kwana uku sai da ta kashe mutum 70 mata fihi sama samanuna waladan a wata ruwan ce a wannan ɗagun ɗin da aka yi 'ya'yan anas 80 suka mutu guda 80 suka mutu ta kuma 'ya'yan kuma 'ya'yan tsatsu ba da jikoki aka kirga ba ya ce akwai abubakarata akwai anas ɗan malik akwai kalifatu ibn badari wa za da gairihi a huwa al-mihlam ibn abi safara waɗansu suna ƙara da wannan na hudu ƙala muslim ƙala anasin fa wallahi inna mali la kafirin wa inna waladi wa waladu waladi la yata'addaduna ala nahawin mia al yau. Anas yana cewa ina da dukiya da yawa a lokacin da yake magana kuma yake cewa ‘ya'yana da jikokina a yanzu da nake magana sun fiɗa. kada tamanin sun mutu can wurin ko ɗari da uku sun mutu da kuma a lokacin yake cewa da ɗaya da jikoki wanda suka rage sun fiɗa. wa sahihi kala anasi akhbartani ibnati aminatu annahu dufina min sulbi ila yawmi maqdam al-hajjaj al-basra sana 120 shi anas a cikin bukhari yana cewa yarsa amina yana da wata ɗiya aminatu lokacin shi ya tsufa bai rike abubuwa yasa suke ba shi labarin cewa daga lokacin da suka koma basara da zama zuwa lokacin da hajjaji ibn yusuf ya zo basara shekara ta 75 bayan hijira ana lissafi 'ya'yan anas wanda suka rasu 120 kaga da ya ja wannan addu'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ce allah ya ba shi dukiya allah ya ba shi ya'ya sannan ya ce wa inna samarati la tudimu fisanati yi. ya ce sannan dabino na amfanin gonansa sau biyu ake ɗibarsa a shekara shi dabino sau ɗaya ake ɗibarsa a shekara amma na ana sau biyu yake yaya ka gami albarka addu'ar manzan Allah kaga waɗannan guda biyun an amsa an ba shi dukiya ko an ba shi ‘ya'ya sai ce wa ɗalat hayati tsawon kwanwaki kuma allah ya min tsawon kwanaki anas ɗan malik yana daga cikin sahabbai na ƙarshe-ƙarshen mutuwa bal a basara ma shi ne sahabi na ƙarshen mutuwa sai da ya zama to duk basara ba sauran sahabi sai shi kadai ya rage sauran duk sun mutu saboda yadda rayuwarsa ta tsawo an jarabce shi da makanta a ƙarshen rayuwa saboda tsuha ya ce saboda na daɗe a duniya hata isa haitu minan nasi haina haina jin kunyan mutane to yan ya fito waje ba abokinsa da na ɗaya ba wani tsarinsa ko sa'ansa ba kannan shi ba sai yaya sai jikoki kaga addan Allahumma akthir malahu wa waladuhu wa atil hayatuhu hu. lahu uku kenan ku? Allah ka bashi dukiya mai yawa ka bashi yawan 'ya'ya da yawan dukiya wannan guda ɗaya ce a hadi kai masa tsawon rayuwa na uku kai masa gafara to kaga duk ya ga biyu yanzu wanne yake kallo yake jira na hukun shi ne gafara sai ce wa arjul magfira ta ukun ba ina kwaɗan allah zai wani wa arjul al-magfira ina kwaɗai allah ta'ala ya karɓa min ta hukun shi ne a masa gafara wannan hadisin kunga yana nuna mana halaccin mutum ya yi addu'a Allah ya ba shi rayuwa mai tsawo duk da a hadisun manzan Allah ba kan mawa ba wani mawa to yi ma wani kuma yana nuna kai ma ya halatta kai makanka sai dai mu gane tsawon rayuwa bisa alkhairi shi ne ke da amfani amma da yadda rayuwa ce tsawo in dai ba bisa addini ake rayuwar ba ba bisa alheri ake ba wannan tsawon bai da amfani bai da wani amfani shi ya sanya masu magana suke cewa rayuwa inda zera amma bisa alkhairi ta fi doguwar rayuwa wadda ba bisa alkhairi ba haka ake so musulmi ya juye da rayuwarsa ya dora ta akan abin da yake daidai da haka dai almuhim babu laifi musulmi yana iya roƙon allah ta'ala ya ba shi doguwar rayuwa amma ya zamanto yana kan tafarki na addini yana kan tafarki na da'a ga allah subhanahu wata'ala da kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai rayuwa ta yi amfani mun gane kamar yadda rayuwa ana sai amfani shi an dade duniya kuma an dade ana ibada an dade ana addini hidima an dade ana yada alkhairi kaga rayuwa ta yi kyau kenan Allah ya azurta mu da rayuwa mai yawa mai amfani wannan hadisin ibn sa'ad da abu ya'ala duk sun roci wannan hadisin sannan kuma hadisi ne ingantacce muhammad nasiruddin albani a rahimullahu ta'ala ya inganta shi a sau da adabin mufran nashi babu man kala yustu jabu da abdi malam ya ce babi na gaba zai karantar da mu mutunan da ya ce yustu jabu abdi ana karba ma bawa addu'arsa malam ya ajal ma damar bai sa sauri ba ma damar bai yi gaggawa ba mana inda ya mutum ya yi addu'a Allah zai karbata sai in ya yi gaggawa to me gaggawar za mu ji a cikin hadisi قال البخاري حدثنا أبو اليماني قال حدثنا shuba عن الزهري قال أخبرني ابن أبيد مولى عبد الرحمن wa kana min al-qurra'i wa ahli fiqh annahu sami'a aba hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi sallam qala yustajabu li ahdikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yustajab li wannan hadisin an karbo shi daga ubaid ibn ubaid maula abdurrahman ko ibn ubaidin huwa sa'ad ibn ubaid abu ubaid kuma na masa alkunya da abu ubaid ubaid ibn ubaid shine sa'ad ibn ubaid adraka nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yathbut lahu anhu ruwayatin shi ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama amma bai tabbata ba cewa ya juyo hadisi daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kaga sahabi ne amma bai da hadisi kai tsaye daga manzan Allah da hadisan shi daga wajen sahabbai ya ce mun gane maula abdurrahman wanda maula ne na abdurrahman abdurrahman kuma shine ibnu azharu az-zuhri wa kana min al wa ahli fiqh shi abdurrahman ɗin ya kasance yana daga cikin makaranta Alƙur'ani, sannan kuma malamin fiƙihu ne annahu a abu hurairata yake ba da labarin cewa ya ji sayyidina abu huraira yana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qal manzon Allah ya ce yustajabu li ahadikum Allah yana karɓar addu'ar ɗayanku malam ya ajal muddin dai bai sa gaggawa ba to me yasa gaggawa ya kure ya ce da autu falam ta na roƙa ba a bani ba da mutum ya yi wannan shi ke na yaro su addu'a a idan ka roƙa an karɓa ba lalle ne sai ka ga ijaba ba yanzu nan take tana yawa bayan wani lokaci za a gani ko ba haka ba tana yawa bayan wani lokaci sai ya ga ijaba ta zo kai wani ma bai ganin ijabar sai a lahira ka ga da yayan karɓa ke ne to shi lokacin da mutum ya yi addu'a ya ji an ɗauki an karɓi wannan addu'a amma da ya fara tunanin sa to ni wa ina ta addu'a nan da hayan da shiru to shi ke na addu'a ta lalace mun gane wannan hadisin hadisi ne ingantacce imam malik ya fitar da shi a cikin muwadda shi bukhari ya fitar da shi a sayar bukhari haka imam muslim a cikin sayar muslim da waɗansu malaman hadisi قال البخاري حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية أن ربيعة ابن يزيد حدثه عن أبي إدريس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأهدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل فيقول دعوت فلا أرى يستجيبني faye da uddu'a wannan ruwa ya ita mata sai na abu huraira ce allah ya kara masa yarda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce yustu jabu li kuma ana karba addu'ar ɗayanku malam yad'u bi ismin ma damar dai bai roƙi saban allah ba ma damar addu'ar da ya yi ba saban allah ba ne ba kamar ya addu'ar saban allah take mutum ya ce ya allah ya allah ya roƙi allah ya ba shi kuɗi don ya caca ba za a karbi wannan addu'ar ba mutum ya roƙi allah ya ba shi kuɗi ya yi zina allah ba zai ba shi mutum ya roƙi allah za su yi ya ce allah ya sa mai nasara wannan ismin sabon allah ne allah ba zai karɓa ba mun da misali to da yadda mutum ya yi addu'a ya roƙi wani abu wanda in an ba shi wannan abin saman allah ne to wannan addu'ar allah zai karɓarta ko ka ga kayi addu'ar kamar an karɓa to wannan an kaddara za ka samu abin ne amma ba don allah ya ɗauki ya karɓa addu'ar ka ba auƙaɗi a ci rahime ko ko mutum ya roƙi abin da zai yanke zumunta ya roƙi abu ya roƙi yankewar zumunta shi ma haramun ne mun gane mutum ya roƙi abinda zai yanke zumuntarsa da ɗan uwansa haramun kamar ya na? yabar? a mu sake wuri ai ba laifi ba ne ba ba barin ba su ba yanke zumunta ba ne ba na? Eh to inda wannan niyyar ya yi zai iya shiga sai ya Allah ka tada ni daga garin nan kan huta da wannan da yan uwan na kaga zai yanke zumunta ya Allah ka tada ni daga unguwan nan in huta da waɗannan yanke zumunta ne to da mutum ya roƙi wani abu wanda wannan abin idan allah ya bashi to abin zai haifar da yankewar zumunci haramun ne mun gani auyasta ajila ko kuma ya gaggawa a cikin addu'arsa faya kule ce da autu fala'ara yasta jibuli na yi addu'a amma ban ga alamun za a amsa min ba faye da addu'a sai ya bar addu'a to wannan ya yi sauri da wanda ya haka to ba za a karba addu'arsa ba abinda ake so shi ne mamuto a can baya idan mutum yana addu'a ya roƙi allah da ya ƙinin cewa za a karba addu'ar ko ba haka ba don kana da ya ƙini an karba ka yi addu'a yau kayi gobe jibi kayi duk da Allah ya karba ba in kana da yaƙini ai ba za ka yanke ƙauna ba ba za ka ce ba karba ba abinda za ka ɗauka shi ne lokacin ijabar da yi ba wani fa zai roƙi abu amma a hana shi wannan abin shi ne alheri shi bai sani ba wasa an bushe an. wa huwa sharrun laku sau da yawa mutum zai so wani abu amma abin sharri ne gare shi to kaga kai kana roƙo Allah ya san wannan abin sharri ne gare ka sai Allah ya ƙi baka wannan abu madadin shi sai Allah ya rubuta maka lada mai yawa an karba ko ba a karba ba kai in ka san ma abin da ya faru ba gode ma Allah za ka yi ba mutum ne yana roƙon allah ba shi mota amma motan nan ita za ce sanadiyar mutuwarsa mota ta zama alheri wurinsa ba ta zama alheri ba to sai ya roƙi mota sai allah bai ba shi mota ba sai aka ba shi mashin <laughs> misali an karba ko ba a karba ba an karba inda an ba shi mota ƙine na iya shiga wani bala'i sai a ce a amma ga mashin kaga me ya kamata mutum ya sai gode ma sai gode ma wani fa idan aka yi kwambatin addu'a shi ta koma lada sai an je kiyama cikin hisabinsa kawai sai ga lada zai cito wannan kuma daga ina sai a tana mashi da ana duniya ba ka roƙi Allah kaza ba eh na yi wannan addu'a an baka a ba a bani ba to yadda da ka gaba a baka a duniya ba an yi kwambatin addu'ar ne ta koma lada wannan ita ce lada mutum a lokacin zai farin ciki har ma aka ce zai ce dama tun da yake addu'a ba karbawa ake ba ajiye sa ake su duk lokacin da musulmi ya yi addu'a kar ya kuskure ya ce ai muna ta addu'a abin da ya gashi nan an yi karɓa da kun kun kashe addu'ar da kun haka addu'a ta lalace amma ku ji cewa an karɓa addu'ar annabi musa alaihi salatu wassalam da ya addu'a shi da annabi haruna akan allah ya halakar da fir'auna mai malaman tafsiri suke cewa sai bayan shekara arba'in sannan allah ya halakar da fir'auna a cikin ruwa yanzu da annabi musa ya fushi ya ce ya yadda ba a karba ba ina ya lalata adda amma da ya yi ya san za a karba sai ban shekara hudu sai ga shi allah ya halakar da fir'auna a cikin ruwa to kullum in ka yi addu'a karka taba kawo mu zuciyarka cewa Allah bai karba addu'arka ba ma damar dai ka yi addu'ar wadda ya dace ba saɓan allah ba ne ba bayan ke zumunci ba ne ba to allah zai karba kawai sai ka saurara ka gaya za ka ya ijaba za ta zo maka ya ijaba za ta zo maka kuma addu'a da kuke ganinta an ce tana mai da kaddara abinda allah ya rubuta zai same ka yin kana addu'a allah subhanahu wata'ala sai ya kawo ma abin da sauki shine mai da kaddara misali an ƙaddara za ka yi mutum zai yi haɗari idan ya yi haɗarin nan zai yi kare a biyar da zai tafi sai ya addu'a Allah ya samu sauka lafiya ba da abu ce ba to wannan addu'ar tana iya tasiri kan wannan haɗari haɗari dai kamcin da a rubuta za a yi sai an yi shi to amma kana ya karewa ɗaya maimakon biyar adda ba ce amfani ba ta yi amfani addu'a ta yi amfani saboda da can abinda aka rubuta maka za ka kare wuri biyar sai ka zo ka kare wuri ɗaya mun gane wannan bayanin shi yasa aka ce a gode ma Allah a kowane yanayi kai za ka ga kamar an abin ɗinka ne amma allah ya kawo ma abin da sauƙi shi sa sai ka yi ma allah godiya mutum zai yi haɗari sai ya gode ma allah ta'ala mutum ma za a masa mutuwa sai ya gode ma allah ta'ala shi sa shi allah kowane hali kowane yanayi gode masa aji saboda yana tausan bayansa allah ya samu dace ina ganin ana za mu tsaya idan allah ya kai musati sati mai zuwa sai mu tashi babi na 285 kenan man ta'awwaza billahi min al-kasal abinda muka karanta ne daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu ladan a kuskuren da muka yi kuma Allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki da halin da ƙasar mu take ciki abinda ya shafi kashe-kashe da zubar da jini da satar mutane muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tausaya mana ya kawo mana ƙarshen waɗannan musibu da waɗannan fitintunu ya zaune da ƙasar mu lafiya ba don halayen mu ba ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali abubuwan da suke faruwa na kora ƙauyuka da sace dabbobi da tara hanyoyi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala duka ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu da waɗannan bala'o'i ya Allah duk wani kaidi da za a kulla musulunci da musulmai a duniya da ƙasan nan Allah muna roƙon ka warware wannan kaidin ka maida shi kan waɗanda suka kulla shi Allah ka kare martabar musulunci da musulmai a ko'ina cikin duniyan nan ka ɗaukaka musulunci ka ƙasƙantar da kafirci ko da kafiran ba sa su ya ubangiji kai mai iko ne akan wannan Allah muna roƙonka da sunayenka cewa da siffofinka maɗaukaka allah duk inda wani musulmi yake allah ka amintar da shi ka kare dukiyarsa da jininsa ka kare mutuncinsa ya allah da mutuncin iyalansa allah ka kare masa wannan kada a tozarta shi a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan allah yi mai iko ne akan wannan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب